الدرس الخامس الدرس الخامس بشنج درس بشنج درس سعيد سعيد كتاب محمد هذا يا ياسر كتاب محمد هذا يا ياسر محمد كتاب mı بو اي ياسر محمد كتاب mı بو اي ياسر Yasirun Yasirun. la هذا كتاب حامد La. Hâzâ kitabu Hamidin. Hayır, bu Hamid'in kitabıdır. Hayır bu Hamid'in kitabıdır. Sa'idun Sa'idun. Eyne kitabu Muhammedin? Eyne kitabu Muhammedin. Nerededir Muhammed'in kitabı? el Muhammed'in kitabı. Yasirun. Yasirun. Huwa ala'l mektebi hunaka. Huwa ala'l mektebi hunaka. O masanın üzerindedir orada. O masanın üzerindedir orada. Saidun. Saidun. Eyne defteru ammarin. Eyne defteru ammarin. Nerededir Ammar'ın defteri? Nerededir Ammar'ın defteri? Yasirun Yasirun Huve ala mektebil müderrisi Huve ala mektebil müderrisi O öğretmenin masasının üzerindedir. O öğretmenin masasının üzerindedir. Sa'idun Sa'idun Kalemu men hâzâ ya Aliyyu Kalemu men? Hâzâ ya Aliyyü. Kimin kalemi bu ey Ali? Kimin kalemi bu ey Ali? Aliyyun. Aliyyun. Hâzâ kalemul müderrisi. Hâzâ kalemul müderrisi. Bu öğretmenin kalemidir. Bu öğretmenin kalemidir. Sa'idun. Sa'idun. Eyne hakibetul müderrisi? Eyne hakibetul müderrisi? Nerededir öğretmenin çantası? Nerededir öğretmenin çantası? Aliyun Aliyun Hiye tahtel mektebi Hiye tahtel mektebi O masanın altındadır. O masanın altındadır.